Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala eşrafil enbiyayı ve imamil mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Assalamu alaikum rahmetullah. Tavhid kitabını müceddid alim bo'lgan, ya'ni har 100 yilda Alloh subhanahu va taolo shu dinini yangilab turadigan, ya'ni bidiyatlardan va shirku bidiyatlardan tozalab turadigan olimni har 100 yilda Alloh taolo chiqarib turishi haqida hadis bor. Har 100 yilda chiqaradi Alloh taolo. Mana shu 100 yilda chiqaradigan ulamolardan biri bo'lgan Shayxul Islom Muhammad ibn Abdul Vahhab, ya'ni hozirda butun ummat taniydi. Muhammad ibn Abdul Vahhab bu kishi o'zi aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ushlagan inson bo'lgan. Aslida haqqa chaqirgan inson bo'lgan. lekin bu kishiga har xil tamg'alar bosishgan hamki muhammad alayhissalomga tamg'alar bosishgani kabi ya'ni u muhammad alayhissalomni majnun deyishgan hokazo deyishgan sehrgar deyishgan tuhmatlar qilishgan shunga o'xshash bu kishiga ham tuhmatlar qilingan hattoki musulmonlar ham yomon ko'rib qolishgan aksar musulmonlar bu kishini yomon ko'radi vahobiylar deb yomon ko'radi mana biz yurtlarda ham vahobiylar oqimi ekstremistlar deb nima qilinadiyu tariflanadi lekin aslida bu kishi muhammad alayhissalomni dinini shirki bidiyatdan tozalagan va sof holat yetkizgan ulamo bo'lgan, olim bo'lgan, yetakchi bo'lgan, ham mujohid bo'lgan, ham alloma bo'lganlar. Ham jihod maydonlarida jihod qilgan mujohid bo'lganlar. Shu kishini kitoblari ahli sunnani nimasida mashhur, ahli sunna e'timod qilgan kitoblardan bo'lib, bu kishining kitobi Tavhidi nihoyatda mashhur. Abdul Vahobning kitoblariga hozirgacha ulamolar sharh yozadilar. Hozirgi biz zamonamizda qaysi ulamoki haq ulamo bo'lsa, haqqa da'vat qilgan ulamo bo'lsa, ular ulamolar hammasi o'zlari shu kishining kitobini o'zlariga manhaj qiladilar. Shu kishini kitobi orqali yetkazadilar. Jumladan ustozimiz Shayx Abduvalo Qora akalar ham shu shu kishining kitoblaridan foydalanishgan. Asosan shu kishining kitobidan foydalangan. Ya'ni bir nihoyatda ajib terganlar bu kishi. Shuning uchun biz ham shu kishining kitoblaridan qo'ldan kelgancha dars qilib boraveramiz. Xo'p, bu kishi aqidada 4 qoidani zikr qiladi. Xo'p, shu kishini kitobidan dars qilamiz ekan, demak bu kishi 4 qoidani zikr qilib o'tadi. ya'ni aqida tavhidda to'rt qoidani bilish kerak deydi shuni tarjima qilib ketaveraman أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت hurmatlik ya'ni eshituvchi birodarlar Alloh subhanahu va taolodan saxovatli bo'lgan Allohdan so'raymanki buyuk arshi robbi bo'lgan Robbul alamindan so'ranamanki sizni dunyoyu oxiratda Alloh do'stmoqligini va sizni qayerda bo'lmang muborak qilmoqligini Alloh taolodan so'rayman. Va Alloh subhanahu va taolodan so'raymanki, ja'alaka mimman idza u'tiya shakara. Ne'mat berilsa, haddan oshmasdan, to'yg'onga ketmasin, shukr qiladigan. Agar va idza butuliya sabara. Bir musibat keladigan bo'lsa, sabr qiladigan va idza aznaba istag'fara. Gunoh qiladigan bo'lsa, istig'for aytadigan shunday baxtlik bandadan qilishligini Alloh taolodan sizni so'rayman dedi. bilinki Alloh sizni o'zini toatiga rushdi hidoyat bersin. Annal Hanafiyyat millati Ibrohim, Ibrohim alayhisolamning millati bo'lgan Hanafi dini, ya'ni haq islom dini Alloh subhanahu va taologa yakka o'zigagina ibodat qilishingiz bilan hosil bo'ladi. Va mana shu dinga Alloh subhanahu va taolo shu egriligi bo'lmagan, shu bukilmagan, to'g'ri bo'lgan sahih dinga, islom diniga hamma insonlarda buyurdi. va Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytdiki: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men inson va jin toifasini yakka o'zimgagina ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Xo'p, endi bildingizki, Alloh taolo sizni ibodat uchun yaratdi. Endi shu ibodat biling, ibodat nomiga ega bo'ladi illo tavhid bilan. Ya'ni tavhid bo'lmaydigan bo'lsa, ibodat ibodat hisoblanmaydi. Har qancha ibodat chiroyli bo'lmasin, kechalari bilan uxlamasdan namoz o'qing, kunduzlari bilan iftorlik qilmasdan roza tuting, agar sizda shirk bo'ladigan bo'lsa, bu qabul bo'lmaydi. Xuddi namoz namoz deb nomlanmaydi illo tahorat bilan. Tahorat bo'lsa, namoz keyin qabul bo'lgani kabi, demak ibodatlar agar shirkdan xoli bo'lsa, tavhid bo'lsa keyin qabul bo'ladi. Agar bilingki, agar shirk aralashadigan bo'lsa ibodatga uni buzib tashlaydi, amallarda habata qiladi va uni sohibi jahannam ahlidan bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Xo'p, endi ish shunday muhim ekan, bu ish muhim bo'lgandan keyin sizga men to'r qoidani zikr qilamanki, shu to'r qoidani agar bilsangiz, umid qilamanki Alloh taolo ana shu tuzoqdan sizni qutqarsa, ana shu shirk tuzog'idan Alloh taolo qutqarsa dedi. Xo'p, demak to'rtta qoidani sanab o'tadilar. Birinchi qoida, al-qoidatul ula. Birinchi qoida bilmoqligingiz kerakki, annal kuffara allazina qatalahum rasululloh sallallohu alayhi vasallam مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر anna ذلك لم يدخلهم في islam. Rasululloh sallallohu alayhi sallam ularga qarshi jang qilgan, ha, kallalarini olgan, ularni qatl etgan, ularni o'ldirgan, topgan yeringlarda ularni o'ldiringlar deb buyurilgan mushriklar, ya'ni bu ummatni Fir'avn bo'lgan Abu Jahl, Abu Lahab va hokazo hammasi u mushriklar bilinki Alloh taoloning xoliq ekanligini, ya'ni yaratuvchi ekanligini va rizq beruvchi ekanligini va yer va osmonni tadbir qiluvchi ekanligini ular iqror etgan. Ular uni iqror etgan. O'ylamangki siz deydi, ya'ni ular iqror Alloh yo degan ateist bo'lganda o'ylamang. Ya'ni hozirgi xudosizlarga o'xshagan bo'lganda o'ylamang. Ular Allohda bor ekanligini tan olgan. Kim rizq beradi desa Alloh degan. Kim yaratgan yer osmon desa Alloh degan. Kim tadbir qiladi buni desa Alloh degan. Ya'ni ular Allohni bor ekanligini tan olgan. Alloh subhanahu va taoloning vujudini bor ekanligini tan olmaydigan qavm yaqinda paydo bo'lgan. Shu bu hattoki mana shu ruslar ham o'zi aslida nasoro bo'lganda, o'zi aslida. Bu ateistlar, ya'ni xudosizlar, hat mulhidlar deb qo'yadi buni. Mulhidlar nafaqat musulmonlarni, umuman dinni quritganda, biz o'ylaymizki borib 40 million musulmon qatlon qilgan a bilasiz biz yurtga borib qarang ota bobolarimizdan 40 million musulmonni qatl etgan shu xudosizlar bosib olganda Shular endi o'shunda o'zi faqat musulmonlar emas, o'zlaridagi shu Rusiyadagi nimalarni ham xristianlarni ham qatl etishgan. Nasoralarni ham qatl etishgan, yahudiylarni ham qatl etishgan. Umuman dindorlarni qatl etishgan. Ya'ni ular umuman Alloh yo'q degan shunaqa bir kommunistlar bo'lgan, lekin ular bu yaqin tarixda paydo bo'lishgan. Lekin demak u oldingi kofirlar Alloh taolani yo'q deydiganlar bo'lgan emas. Ya'ni bir inson demak Allohni bor deyishligi, Allohni ris beradi deyishligi u insonni islomga kiritmas ekan. Mana shu bilan birga ular lam yudkhilhum fil islam, ularni islomga olib kirmadi, shunasi shu e'tiqodi. Alloh taolay aytadiki, so'rang ey Muhammad alayhisalom bu Makka mushriklaridan. Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fa fasayaquluna Alloh qul afala tattaqun Ulardan so'rangki, sizlarga osmondan ham, yerdan ham kim rizq beradi? Kim sizlarni qonlilar to'g'izadi? Desiz, kim sizlarga quloqingizni, ko'zingizni egadori kim? Kim bergan buni? Kim bu o'likdan tirikni chiqaryapti? Ha, tirikdan o'likni kim chiqaryapti? Kim yer va osmonni boshqarib turibdi? Ya'ni kim bu quyoshni boshqaryapti? Bu planetani kim boshqaryapti? Bu biosfera, atmosfera hammasini kim tuzgan? Kim bu hamma dunyoni bunaqa intizom bilan tartibga tushirib qo'ydi? Mana kech 5 soat oldin qop qorong'i edi, hozir yorug' bo'ldi, kunduzi bo'ldi. Endi ozgarishlar o'zgarishlari kim qilyapti shuni deb so'rasangiz deydi, ular aytmaydi. Endi tabiat deb aytmagan ular. Bu tabiat deydiganlar yaqinda paydo bo'ldi unaqalar. Biz maymundan yaralganmiz deganlar ham yaqinda paydo bo'ldi-da ular. Xo'p, fasayquluna Alloh. Ular deyapti, tezdan hatto sin bu yerda arab tilidagi fasa degan sin tezlikni bildiradi. Ya'ni darhol, hatto fikr qilmasdan, o'ylanmasdan Alloh deb javob berishadi, deyapti. Alloh deydi. Bizdek johillardan borib so'rang, siz eng buzuq, fosit, fasod ish qilib yuradigan alkashdan so'raysizmi, zoniydan so'raysizmi, zinokordan, aroqxo'rdan so'raysizmi, borib so'rang siz, kim yaratgan shu yer osmonni deng, vatanni borib. Alloh dedi. Tushunasizmi? Alloh dedi. Karim ham Alloh yaratgan deb turaveradi. Alhamdulillah deydi. Ya'ni Allohda bor ekanligini tan olish, demak u islom degani emas. Shuni bilishi kerak bo'ladi. yana mana u mushriklar Alloh subhanahu va taolo nomiga qasam ichishardi. Hattoki bizdagilar Allohning nomiga qasam ichishni bilmaydi musulmonlar. Ha, mana bizda johillar nima qiladi? Non turibdi deydi, navoxonada turibman deydi, ha? Yo bo'lmasa pirim ursin deydi, u ursin deydi. Ya'ni bir Allohdan boshqa qasam ichishadi. Lekin mushriklar Allohdan boshqa qasam ichmagan. Mana shular vallohi deb gapirishardi, Allohga qasam deb gapirishardi. Ya'ni Allohga iqror etishganligi. Lekin shu bilan birgalikda ular demak islomga kira olmadi, uradi shirk bo'lganligi uchun. Demak, bizi davrimizdagi insonlar ham Allohni bor desin, vatandagilar Allohni bor deydi, namoz ham o'qisin, ro'zasini ham tutsin, hajni ham qilsin, ha, hajni ham qilgan ular. Lekin ular Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina ibodat qilmagunigacha, modomiki ular shu demokratiyaga rozi bo'lib turar ekan, Karimov tarafidan va uni malaylar tarafidan o'ylab chiqilgan qonunlarga rozi bo'lib, shunga shu narsaga qalbidan mutmain bo'lib, o'shani qo'llab, quvvatlab, saylab o'shanga yashar ekan, u insonlar islomga kirom edi. Har qancha Allohda bor ekanligini million marta aytsa ham, Alloh yagona, Alloh bor desa ham, Allohni yaxshi ko'raman, sevaman desa ham kirmaydi ular islomga. Demak, Allohni biz shu narsani yaxshi tushunib olishimiz kerak edi. Yana ko'pchilik o'ylaydiki, bu yerda Alloh subhanahu va taolodan najot so'raymiz. Ha, mana bu yerda shahid bo'lsa, hadisda kelgandek, sahih hadisda 72 ta insonni shahodat shafoatiga oladi deymiz. a 72 ta o'zini qarindoshlaridan bo'lgan, gunohlari ko'p sababli jahannamga uloqtirilishi mumkin bo'lib turgan vaqtida o'zini ahlidan 72 ta qarindoshini jannatga nima qiladi? Olib kirib ketadi. Bu sahih hadis. Lekin shuni bilish kerakki, shafoatni shafoatni siz xohlaganingizni ola olmaysiz. Shafoatchiga avvalambor sizga Alloh taolo izn berishi kerak. Ikkinchidan shafoat qilinayotgan inson ham shirkdan xoli bo'lishi kerak. Demoqchimanki 72 ta biletingiz bo'lsa ham jannatga olib kirib ketishlik, lekin siz amakingizni nima olmoqchisiz misol uchun shafotingizga yoki vatanda ota Alloh saqlasin. Lekin ularda shirk bo'lsa, ha qabrga sig'inadigan bo'lsa, yoki bir daraxt toshga sig'insa, yoki kufur tuzumini qo'llab turgan bo'lsa, yo SMBga ishlatgan bo'lsa, yo o'sha yerda kufur bilan aloqasi borib, saylovlarda qatnashib, o'shalarni saylab yurgan inson bo'ladigan bo'lsa, u o'tmaydi qiyomatda. Uni shafotingizga ola olmaysiz. U inson jahannam ahlidan abadiy bo'lishiga shak shubha yo'q. Unda shak shubha yo'q. Hattoki siz emas, Muhammad alayhisalom tursa ham ola olmaydi. Qiyomatda deyapti, bir insonda shirki bor bo'lsa, bir dona shirki bor. Bo'lmasa ham deyapti, hayoti davomi islomda o'tgan. Kechalari bilan namoz o'qigan, kunduzi roza tutgan, hech bir deyarli gunoh qilmaganda gunohdan tiyilgan, hayoti islomda o'tgan, lekin shirki bor. Shirk keltiradi. Bu insonni deyapti qiyomatda turganda endi odam alayhisalomni qiyomatgacha bo'lgan hamma yaxshi insonlar bir tarafga turib turib, ya Robbi shu insonni jannatga kiritaylik, shafoatga olaylik desa Alloh qabul qilmaydi deyapti. Uni Muhammad alayhisalom yalinsin, ya'ni hech kimnikini qabul qilmaydi. Qabul qilganda kimnikini qabul qilgan bo'lardi? Ibrohim Xalilullohni qabul qilgan bo'lardi. Shu kishini otasi Buxoriyda keladiki, o'g'lini oldida jahannamga uloqtiriladi qiyomatda. o'g'lini oldi boshqa bir hayvon suratga aylantiriladi, jahannamga uloqtiriladi. Shu kishi saqlab qola olmaydi otasini. Ya'ni shirk keltirgan insonda Alloh taolo shafoatga umuman izn bermaydi. Shuning uchun avvalambor o'zimiz ham ehtiyot bo'lishimiz kerakki, shirki bor inson shahid bo'lsa ham shahodat qabul bo'lmaydi. shuning ya'ni shirkka nihoyatda ehtiyot bo'lishlik kerak. Va shuning uchun bizda endi bu yerda hech bo'lmasa duo qadarni o'zgartiradi degan, ya'ni duo qilib vatandagi ota-onalarga, aka-ukalarga duo bilan yordam berishimiz kerak hech bo'lmaganda. Yo, Allohim ularni o'zing shirkdan saqlagin deb Allohdan so'rashlik kerak. Xo'p, shirkdan saqlanishsa endi har qancha gunohi bo'lsa ham inshaalloh qiyomat kuni shafoatsizga ola olasiz. shafotingizga ola olasiz. Shirkdan saqlangan bo'lsa. demak shu shart bilan? Ya'ni ko'pchilik shunaqa o'ylab olar ekan-da, shahid bo'lsam hamma 70 ta qarindoshim ham kirib ketaman deb. Yo'q, shirki bor bo'lsa olib kira olmaydi, Alloh saqlasin. Mana bizni nima bo'lardi? Qo'shnimiz bo'lardi vatanda, o'tirganda kechasi bilan ibodat qilib chiqardida, tahajjud o'qib chiqardi. Bir kunda 20 30 ming marta Alloh dardida, endi shunday zikr qilib chiqardi. So'raganmiz, nimaga shuni la ilaha illalloh demaysiz? Nimaga shuni desak, uni shariatdagilar sizlar aytasizlar dardda. Biz Alloh deymiz. Alloh bilan yaqin bandalarimiz deydi. A shuni bir marta kamatsangiz nima bo'ladi desa, yo'q, ayta olmayman, pirim bilib qoladi deyapti-da. U Qo'qondagi pirim biladi deyapti, qarang. Ya'ni pirim meni ma'lumot qiladi kam aytsam deb, pirini g'ayibni bilishligini da'vo qilyapti. Shirk qilyapti-da endi. Ya'ni piriga ham qiladi, ular sig'inadi ular. pirim qo'llasin deydi, piriga sig'inadi. Demak, qarang shu kechasi bilan o'qigan namozlari bir kunda 30 parani xatm qilishardi. Biz o'zimiz guvohimizda har kuni 30 pora Qur'onni namozda o'qishardi, xatm qilishardi. Lekin halilarda namozlari ham demak habata bo'lishligida shak shubha yo'q. Alloh taolodan shuncha panoh so'rashlik kerak. Demak, birinchi qoida tushunali bo'ldi. Demak, inson Allohda bor ekanligini, rizq berganligini, Alloh yaratgan ekanligini tan olishligini o'zi insonni dinga kirgizmaydi. Ikkinchisi u yana mushriklar aytardilarki, ikkinchi qoida. Annahum yaquluna ma da'awnahum va tawajjahna ilayhim illa li talabil qurbati va shafaati. Biz ularga xudolarimizga biz duo qiladigan bo'lsak, yuzlanayotgan bo'lsak, biz faqatgina ularni iloh bizni yaratgan deb yuzlanmayapmiz. shu bizni Allohga yaqin qilishligi uchun, shafoatiga olishligi uchun biz ularga yuzlanyapmiz deb ohlamoqchi bo'ladilar. Ya'ni shu gapni ular ham aytishardi. Ya'ni hozirgi siz mushriklardan ham borib so'rasangiz, daraxt toshlarga, Imom Buxoriyning qabrlariga borib sig'inayotgan, Samarqandda Maturidiy nimalarga borib sig'inayotgan insonlardan so'rasangiz, yoki u bir borib balalar sig'inib kelishadi shu hammardonlarda. Va hokazo ana shunday ishlar qilayotgan odamlardan so'rasangiz, ular aytadilarki, biz dedi qabr tosh bularga sig'inmayapmiz. Bular bizga Allohga qurbat hosil qiladi bizni. Ya'ni xuddi dedi, bittasi bilan men shunday bahslashganimda aytayaptiki, shunaqa sofiylardan bittasi aytadiki, biz deydi misol uchun deydi prezident oldiga priyano kiromiz-ku deyapti. tanishingiz orqali kirasiz-ku deydi. Ya'ni minister orqali tanishingiz bo'lsa. <laughs> Bu ham deyapti, o'sha tanishimiz orqali Allohga chiqyapmiz. Priyamo chiqa olmaymiz deyapti-da endi qarang. Uni emasda Alloh taolo o'shani shirk deb aytadi-da. O'sha vasilani shirk deb aytadi. Ya'ni biz ular yaratgan demaymiz. Mana qachon aytdik pirimiz yaratdi deb. Biz demaymiz unaqa. Alloh yaratgan, Alloh rizq bergan deymiz deyshadi ular. Faqat shu shafoatiga olsin qiyomatda bizni deb yoki shu bizni o'zini namasiga olsin, shu qutqarsin deblar biz shunaqa so'yamiz. Bu Allohga yaqin do'sti bu deb shunaqa o'zlarini oxlamoqchi bo'lishadi. U paytda mushriklar ham deyapti, shu gapni aytgan ular. Ya'ni ular demak vallazina ittakhadhu min dunihi awliya mana ular Allohdan boshqani iloh qilib tutgan mushriklar aytdilarki ma na'buduhum illa ila Alloh zulfa bizlar Allohga bizlarni yaqin qilishligi uchun biz ularga ibodat qilyapmiz chunki deb shunaqa qilib o'zlarini oqlamoqchi bo'lishdi alloh taolo aytadiki innalloh yahkumu baynahum fima hum fihi yaxtalifun ular ixtilof qilayotgan narsalarida Alloh hukm qiladi innalloh la yahdi man huwa kazibun kaffar albatta Alloh kazzob bo'lgan kofir bo'lgan kimsalarni hargiz hidoyat qilmas. Demak, ikkinchisi ham shunali bo'ldi. Demak, ikkinchisi demak, ular shunaqa bir orada bir bizga Allohga bizni yaqin qiladigan maqsadda ibodat qilamiz deb oxlamoqchi bo'ladi, u ham demak kashf bo'ldi bu narsa. Demak, u uzrga o'tmaydi. Xo'p, 3-qoida annan nabiy sallallohu alayhi vasallam ظهر على أناس متفرقين في عبادته منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem u kishi shunday insonlarga duch keldilarki, har xil narsalarga ibadet qilishardi. Bu vaqt o'tishiga ko'ra zamonda, makonda insonlar ibodatni Allohdan o'ziga qancha narsaga ibodat qilsa, ularni hammasi ma'bud hisoblanaveradi, tog'ut hisoblanadi. Endi buni adadi cheklangan emas. Ya'ni insonlar misol uchun bitta quyoshga sig'ingan bo'lsa ekanki, bitta quyoshni ma'bud desizda, tog'ut desiz. Insonlar sig'ingan narsasi ko'p. Shu ibodatni qaysi bir turini Allohdan boshqaga berdimi, uni xudosi o'sha bo'laveradi. Demak, Allohdan boshqadan qo'rqayaptimi? Misol uchun qo'rquvni Allohdan boshqaga berdi, ana shu qo'rquv dinidan qaytaryaptimi? U demak, ana shu qo'rqayotgan narsasi unga iloh hisoblanadi. Kim ana shu Allohdan boshqaga muhabbatini bersa va uni o'zini muhabbati, ya'ni Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan muhabbatdan ko'ra boshqalarning muhabbatini afzal ko'rsa, afzal ko'radigan bo'lsa, u muhabbat unga shirk bo'ladi. U shirk bo'ladi. U ana shu muhabbat qilayotgan narsasi unga iloh bo'ladi. va endi tavakkulni ham, boshqa ibodatlarni ham, nazri bo'lsin, boshqa ibodatlar, hamma ibodat turlarini Allohdan boshqaga qildimi, u qilinayotgan narsa tog'ut hisoblanadi. Shu deyapti bu yerda, ya'ni payg'ambar islomda bir sunnati borki, deyapti, ular qaysi narsaga ibodat qilsa, orasini farqlamadilar. Ya'ni kimlardir farishtalarga ibodat qilardi, kimdir toshlarga, kimlardir dedi butlarga, har kim har xil narsalarga ibodat qilardi Muhammad alayhisalom kelgan vaqtda. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni orasini farqlab turmadilar. farqlamadilar. Balki hammasini kaffatan ajratmasdan hammasini qatl etdilar. Ya'ni ularga qarshi 3 ta shart qo'ydilar. Yo islomga kirasan, yo nima qilasan, jizya berasan, yo nima qilasan, jang dedilar. Urush qilamiz dedilar. Ularni qatl etdilar. Ya'ni ularni qilich bilan hal qildilar. Shu 3 ta narsaga da'vat qildilar. Ya'ni birontasini ajratmadilar. Ya'ni ularda oralarida Alloh taolaga namoz o'qiydiganlari bor edi. ularda oralarda Robbul alaminga kecha kunduz ibodat qiladiganlari bor edi. Lekin Rasululloh qo'y bu ibodat qilyapti, uni o'ldirmanglar demadilar. Allohdan boshqaga shirk keltiryaptimi? Har qancha uni ibodati bo'lsin, uni farqlamasdan hammasiga qarshi jang qildilar. Demak, biz ham hozirda farqlashishimiz kerak emas. Toshga ibodat qilayotganini ham, butga ibodat qilayotganini ham, toshmi, umi, daraxtmi, nimaga ibodat qilyapti? Allohdan boshqaga ibodat qilyaptimi? Hammasiga qarshi chiqamiz. Masalan, demokratikmi? Aytaylik, Karimov bilan Muhammad Solni farqi yo'q biz uchun. Bizda maqsad ya'ni Karimov ketib, o'rniga yana bitta boshqa tog'ot kelishini xohlamaymiz. Musulmonlar fikrini xushyor qilib olishi kerakki, mana misol uchun o'yladilar, Misrda ko'tarilish bo'lsa xursand. Ha, O'zbekistonda ko'tarilish bo'lsa xursand. Yo Qirg'izistonda ko'tarilish bo'lsa musulmonlar ham aralashib ketadi ko'rsangiz. Masalan, o'zbek qirg'iz urushida ham mana nima qilishdi? Ya'ni ham musulmonlar ham aralashyapti-da. Yo, subhanalloh, u menda tushunishlik kerak-da. O'zbek qirg'iz urushi nimadan bo'ldi o'zi misol uchun? Ular aytdiki, bular Qadirovlar deyapti, parlamentda deyapti, ya'ni Jong'or kengashida bizni o'zbeklar ham bo'lsin deyapti-da. Avtonomik mamlakat qilib berasan deyapti. Ya'ni o'zbeklardan ham, ya'ni bitta senlardan xudo bo'la oladimi degan gap bo'lyapti-da, endi tushunyapsizmi? Senlardan prezident bo'la oladimi? Senlardan deputat bo'la oladimi? Bizni o'zbeklardan ham bo'lsin, ya'ni bizdan ham xudo bo'lsin. Bizdagilar ham iloh bo'lib ishlasin degan ma'no u. Tushundingizmi? Ya'ni bitta prezident ketib, ikkinchi prezident kelishini bizga farqi yo'q narsan. Ya'ni Karimov zolim Zolim kofir bo'lsa, zolim emas kofir kelishi mumkin. Ertaga tushunasizmi? Muhammad sollallohu alayhi vasallam farqi shu. Muhammad sol namoz o'qiydi. Yaqinda Muhammad vasallam karikatura qilsa, unga kritika qilib chiqyapti u. Karikatura qilganlarga demokratik odammiz Muhammad sollallohu shu 20 yildan beri oppozitsiya bo'lish dedi nimaga Karimovga. Shu aytayaptiki, yo'q dedi Muhammad alayhisalomni nimaga uni karikatura qilasizlar?" deb, ya'ni islom yaxshi din deb islom tarafini olib chiqyapti. Bu bizni aldab qo'yish kerak emas. Tushundingizmi? O'zi demokratik. Lekin uni bizni demoqchimanki, bu islomga turibdi, islomni maqtayapti, Muhammad rasulun tarafini olyapti. Bu yaxshi deputat ekan, yaxshi militsiya ekan deb ketmaydi. U yaxshi kofir bo'ladi u. Abdulla Qorakadan soqolgan, so'ralgan-ku, ba'zilar shirk keltirayotganlar uzun soqoli bo'ladi, sallasi bo'ladi deganda, nima u qanday bo'ladi deganda, narigi mushriklardan farqi shundaki, sallali kofir bo'ladi deganda, yoki sallali soqolli kofir bo'ladi. Tushundingizmi? Namoz o'qiyotgan kofir bo'ladi-da, bo'lmasam. Farqi yo'q. Shirk keltirdimi? Biz bizni aldab qo'yishlik kerak emas. Bir odam shirk keltiryapti-da, endi sizga yaxshi muomala qilyapti misol uchun, odamiylik muomala qilyapti. Unga odamiylikcha muomala olasiz. Lekin baribir biz uni bizni aldab qo'ymaydi narsasi. Biz Alloh uchun yomon ko'ramiz. Rabbimizni shirk keltiryaptimi? Yaxshimi, yomonmi, qanaqa xulqi qana bo'lsa ham biz uni Alloh uchun yomon ko'ramiz. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, otamizmi, onamizmi, akamiz, ukam bizni yaxshi ko'rishimiz ham, yashashimiz, hayotimiz, mamotimiz Alloh uchun bo'lishi kerak bo'ladi-da. Ya'ni siz yaxshi ko'r, yomon ko'rishingiz, siz o'zingiz nafsingiz bilan bo'lmasin. Lekin bizda Alloh saqlasin, musulmonlar hozir ko'p iymonda halovatni topa olmasligimiz mana shu sababdan. Biz Allohni sevganimizdan keyin, Allohdangina qo'rqganimizdan keyin Alloh kimni yaxshi ko'rsa, yaxshi ko'rishimiz kerak, Alloh kimni yomon ko'rsa, yomon ko'rishimiz kerak, agar kim ular bizni kim bo'lsa ham. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Lekin bizga e'tibor bering-da, bizni misol uchun o'zimiz hozir bir odam so'ysa, shu yerda misol uchun bir haqorat qilsa, chidab tura olmaymiz. Onamiz haqorat qilsa chidab tura olmaymiz, bizni so'ksa chidab tura olmaymiz. Darhol odamni urishamiz. Lekin shu yerda bir g'ibat qilib tursa, Allohning harom ishini qilib tursa, biz halimini kulib o'tiraveramiz. Ya'ni kulib ko'rishib ketaveramiz ertasi kuni ham. Ko'rasizmi, Alloh uchun g'ayrat qilmaslikda. Ya'ni siz Alloh uchun g'ayrat qilishni o'rganing. Shu ana shu nimada ham Eronda futbol o'ynalganda aytgan edi, sizmi shiyalar bilan futbol o'ynaganda birodarlar, shuni Abduvali aka aytgan edi. E sizlar degan, ya'ni futbol o'ynaganda onangizni so'ysa degan onalaringni so'ysa futbol o'ynashmaysan-ku deganda, onangiz haqorat qilgan odam bilan o'ynaysanmi? Ashiyalar Robb seni payg'ambaringni ayolini Oysha onamizni fohisha deb tuhmat qilyapti-yu, haqorat qilyapti. Shu bilan o'ynaysan deganida, shu narsa bir qattiq ta'sirlangan edi. Ya'ni haqiqatda biz ya'ni shunday tushunib olishimiz kerakda. Biz nafsimiz uchun g'azab qilib, nafsimiz uchun yashaydi, yaxshi ko'radigan emas, balki Rabbimiz uchun g'azab qilib, Rabbimiz uchun yaxshi ko'radigan inson bo'lishimiz kerak. Bir inson demak bizga rosa yaxshilik qiladi, rosa yaxshi odam, lekin unda shirki bor. Biz uni Alloh uchun yomon ko'rishimiz kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Alloh uchun yomon ko'rasiz. Sahobalarning yurish turishi Alloh uchun bo'lgan, lekin nafs uchun bo'lmagan. Mana Ali roziyallohu anhu bitta jangda bitta kofirni shuni o'ldirmoqchi bo'lib turganida qo'lini qo'lini ostida turibdi, tagida turibdi. Shunday qilich bilan bitta tortsa bo'ladigan yerda endi o'ldirmoqchi bo'lib turgan vaqtda yuziga tupurib vardi Ali roziyallohu anhu. Darhol to'xtadi. To'xtatdi, o'ldirmayman dedi. E nimaga o'ldirmayapsan deganda, seni hozir Alloh uchun qatl etayotdim, endi sen meni tupurganingdan keyin men o'zimni shaxsiy nafsim uchun seni qatl etgan bo'lib qolaman dedi. Ya'ni lekin biz e'tibor beraylikda. Biz yana qayta o'sha kallasini vashay majo 2 marta urib kerak, to'g'rimi? Ashq qilganiga-da tupurib yuborsa. Biz ya'ni nafsimiz uchun g'azab qiladigan qolganmiz-da. Hamma hozir e'tibor bersin-da shu yerda. Hamma ayollar ham, o'zimiz ham, ya'ni u shunday kelib turib o'zizni haqorat qilsa, g'azabimiz kelib ketadi, to'g'rimi? Lekin nimaga Allohni shuncha hududlari paymol bo'lsa, o'sha yerda jim turamiz. Shu narsaga ham g'azab qilishimiz kerak. Allohni qayerda qaysi harom ishi qilinayotgan bo'lsa, mu'min odam u yerda chiza tura olishi kerak emas. Unga qattiq qarshi turishli kerak bo'ladi. Shunda u inson iymonda halovatini tortadi. Shunda u inson tavhidida sodiq bo'ladi. Bo'lmasa u tavhidida kozib bo'qoladi. qoladi. Agar shu narsada sabr qilib turadigan bo'lsa. Demak, tushunarli, biz ularning orasini farqlamaymiz. Ya'ni qaysi narsa kimga ibodat qiladigan bo'lsa, demak biz uchun sotsializmda ham farqi yo'q, demokratlarda ham farqi yo'q, kapitallarda ham ularda ham farqi yo'q. Ya'ni kim qaysi g'oyani ko'tarib chiqsa, Allohning dinidan boshqa narsani ko'tarib chiqdimi? Allohning qonunidan boshqa qonunni ko'tarib chiqdimi? Agar kim ko'rinishdan islomni shunaqa bir islomni ko'tarib chiqyapti. Aytaylik bitta deputat ko'tarib chiqyapti Qirg'izistonda. Tursunov Bakir o'g'li. "Ha, siz meni saylasanglar" dedi, "Sizlarga masjidlar ochib beraman, madrasalar ochib beraman" deyapti. U bizada qo'yish kerak emas. Tushundingizmi? Bizga u u biz shirkiy qonun orqali biz islomimizga yetishmaymiz. Bizga unaqa islom kerak emas. Amerika tuzib bergan islom kerak emas. Bizga musaffo sof islom kerak. Haqiqiy bir islom kerak. Shuning uchun biz jang qilishimiz kerak bo'ladi. Shayx Abu Muhammad al-Maqdisi bu kishi mana tavhid olimlaridan bizning davrimizda mana 10 yildan oshiqki bu kishi zindondalar. Alloh taolo qutqarsin. Shu tavhidni yetkizib zindonda bo'ldilar bu kishi. Shu kishi o'zining bir voqeasini aytib beradi. Turmada bo'lgan bir voqeasini. Qarang, Alloh uchun yaxshi ko'rib yomon ko'rishligini. bir dedi nimadan meni qo'limga kishan solib dedi turmadan olib chiqib ketyapti dedi. Bir mirshab ba'zida ba'zi bir mirshablar yaxshi ko'rib qoladida turmada hamchi. Bu boshimizdan o'tganda shuni yaxshi ko'rib sizga roza tutgan kunlarimizda murtatlar ham namoz o'qiydi-yu biz. Narsalar kelib beradi, roza tutgan kuningiz. iftorlikka bir narsalar kelib o'qilib boshqacha qaraydi. Keyin shunday ibodat ko'p qilgan bu kishi ko'rganda yoqtirib qolgan. keyin qanaqa shayxligini bilgan mashhur shayxligini tavhidni da'vat qilib qamalganligini bilganda rahmi kelganda o'tib ketyapsa assalomu alaykum ey shayx deydi desa shuni teskari qarab o'tib ketadi yana qaytyapsa yana assalomu alaykum ya shayx deydi har o'tganda salom berar ekanda oxiri bir kun shunday ishlatib ey shayx debdi nimaga salomimga ali olmayapsan deydi desa shayx aytadiki sen bilan deydi biz aloqamiz bormiki deydi senga aliga olsam deydi salomga ali olish bu musulmonni musulmonni zimmasida haqqi deydi "Ey shayx, bu nima deganing?" dedi. "Men musulmonman" dedi. "Men namoz o'qiyman, roza tutaman, haj qilaman" dedi. "Siz sen musulmon dedi. "Ey shayx, men seni yaxshi ko'raman Alloh uchun" dedi. Desa u aytadiki, "Men seni Alloh uchun hozir yaxshi ko'raman, men seni yaxshi ko'raman" desam dedi, yolg'on gapirgan bo'laman dedi. "Men seni yomon ko'raman, sen najassan sen" dedi. Chunki Alloh Qur'onda innamal mushrikun najasun, mushriklar najasdir degan dedi. Sen najassan dedi. Sen milisasan dedi. Men musulmonman dedi. Desa, "Ey shayx" dedi, "Men yaqinda dedi, hajga ketyapman mana. namoz ham o'qiyman, qanday meni kofirga chiqarasan dedi. Desa aytadiki, u hajda Abu Jahl ham qilgan dedi. Abu Lahab ham qilgan dedi. Ular ham ibodat qilishgan Allohga dedi. Lekin shirk keltirishgan dedi. Desa qanday men shirk keltiryapman dedi. Desa bu kishi aytadiki, mana sen dedi, Robbim Alloh deyapsan-a dedi. Ha dedi. Robbing Alloh hech jahonda bir men misol zino qilmagan bo'lsam, birovni o'g'irlamagan, hech narsa qilmaganman, nima ayb qildim deyapti. Shu Robbim Alloh deganim to'g'rimi? Robbim Olloh degani uchun Robbim meni qamatishga buyurdimi deyapti. sen Allohni buyrug'i bilan qamadingmi? Agar Alloh ikkalamiz Allohni quli bo'lsak, meni hozir qo'yib yubor desan dedi, sen aytasanki, "Yo'q, u generalim unamay deysan. Ko'rdingmi, seni xudoing general" deydi. O'sha seni xudoing dedi. O'sha buyruq bersa ochasan, o'sha qama desa qamaysan dedi. Seni ilohing o'sha dedi. Sen o'qigan namoz, yo hajlar nima bo'ladi desa, Alloh taolo oyatda aytganki, "Vala kecha ham aytib o'tdimku, va laqad uhiya ilayka va ilal ladzina min qoblik", agar shirk keltiradigan bo'lsangiz nima bo'ladi? Yahbatan amaluk. Amallaringiz habata bo'ladi degan-ku. Muhammad alayhisolamga aytgan bu gapni. Demak, seni amallaring habata deydi-da. Shirk bilan qilingan amallaring habata deydi. Xullas deydi, men bilan ko'p tortishmagin deydi. Allohga qasamki, sen xatardasan deydi. Sen bu yo'ldan qaytgin deydi. Shuning uchun shu o'rinda ham bir nimani aytib o'tib ketishlik kerakki, Alloh saqlasin, ba'zi nimalarni kimlardir qarindoshlari militsiya bo'lsa, u bo'lsa, bizdagilar faxrlanadiganlar borda. meni meni deydi akam deydi начальник deydi Yo meni amakim SMR nachalnik deb maqtanadi. O'sha iymonni ayirib qo'yish mumkin shu narsa. Nihoyat ehtiyot bo'lish kerak. Kofirlar bilan kufr bilan maqtanishlik, ularda ana shular bilan faxrlanishlik bu musulmon uchun uyat bu. Yerga qarang siz. sizni qarindoshingiz deputat bo'lsa, maqtanmang, siz yer bo'lib ketingsiz. Meni qarindoshim Abu Jahl Fir'avn bo'ldimi deb siz xafa bo'lingda. De. Davlat ishda ishlaydiganlardan nihoyat ehtiyot bo'lishi kerak. Ommatan ulamolar ittifoqi bilan davlatni ana shu kufur tuzumlari, xossatan O'zbekiston ishlayotgan har bir fardidan tortib shaxsigacha muayyan 100% ayta olasizki, har biri kofir. SMBC ham, militsiyasi ham, soldati ham. Tushundingizmi? U yerda farq farqlamasini aytasiz. Chunki ular aniq shak shubha yo'q. ayniqsa militsiyalarda. boshqa nimalarda o'qituvchilarda, doktorlarda ixtilof bor, unda ulamolarda ixtilofi bor, unda tahqiq qilinadi, holatni o'rganib turib, keyin unga kofirga chiqariladi. Lekin militsiyada ishlatganlarda kofirligida shak shubha yo'q. Unda shubha yo'q. Uni O'zbekiston militsiyalarini o'zingiz ham bilasiz. Ya'ni demoqchimanki, mana biz o'zimiz endi men O'zbekistonda yashay, namoz o'qiydigan qolmaganim, Qirg'izistondagi nimalar SM bilan namoz o'qiydi. Roza tutadi. Hajga ham boradi. tabliğiy ya'ni da'vat ham qilishadi. Bizdagilar namoz o'qiydi. Pokistondagi namoz o'qiydi. Pokiston murtatlari bor, shu kentlarda azon aytiladi, bilasizmi? 5 vaqt namozga azon aytadi. Biz 30 bora Qur'onni yodlagan Abdulbos qorlardaqa, Mishar roshlardaqa Qur'on o'qiydiganlar bizni qo'rqlaganda, tushunyapsizmi? E bizni qo'rqlab turardi, namoz o'qishardi o'shalar. Ya'ni, ya'ni inson namoz o'qib turib murtat bo'lishi mumkin ekanda. qaniyamki abu bakr roziyallohu anhu davrida bitta zakotni bermaganlar murtad deb jang qildilar-ku. Bo'lmasa ular hamma ibodatlarni qilishardi. Demoqchimanki, demak 3-qoidadan oladigan xulosamiz, biz demak farqlab o'tirmaymiz. Demak, islomdan boshqaki tuzumga biz rozi emasmiz. Allohning qonunidanki boshqa qonunga biz rozi emasmiz. Agarki uni ko'rinishi har qancha islom parvar qilib ko'rinsa ham, islomni xuddi bir islomni oxirlab chiqayotgan bo'lsa ham, biz nima qilmaymiz? uni bo'pti deb uni tep qo'ymaymiz. Yo bizga jizya to'laydi, yoki nima qilamiz unga? Yo jizya to'laydi yoki jang qilamiz, yo islomga kiradi. Boshqa yo'l yo'q. Alloh taolay aytadiki, bunga dalil va qotiluhum hatta la takuna fitnatu va yakunu ad-din kulluhu lillah. Ularga qarshi jang qilinglar, to'nki yer kurrasida fitna qolmagunigacha va din hammasi Allohniki bo'lmagunigacha. Ya'ni fitnadan murod shirk. yer kurrasida shirk qolmagunigacha nima qilinglar? Jang qilinglar. Ya'ni 3 yil, 4 yil yoki 4 oylik, 5 oylik mujohid emas, vremenni mujohid emas. Ya'ni achchig'i kelib ketganda jang qilib, 5 oy jang qilib, 1 yildan keyin charchab yana Shvetsariyaga ketib boradigan mujohidlardan emas. Hali yo'lda ko'rdik-ku, bunaqa mujohidlardan emas. Balki shu din oliy bo'lmagunigacha nima qilishlik kerak? Jang zimmamizda farzand turadi, erkakka ham, ayolga ham. erkakka ham, ayolga ham farz turadi. Ayollarga farzaynlik shundaki, bu yerda qurol olmasa ham, lekin shu mujohidlar xizmatini <laughs> qilib yonida turishligi farzayn ayollarga ham. Va din hammasi Allohniki bugunigacha. Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki bizga ham alloh taolo bizni yurtlardagi murtadlar bilan tez kunlarda jang qilishni alloh nasib qilsin shu o'zimizni vatanlarga ham allohni kalimasini oliy qilib ko'tarib kirishlikni alloh taolo nasib qilsin ho'p endi to'rtinchi qoida to'rtinchi qoida anna mushriki zamanina aghladu shirkan minal avvalin bizning zamonamizdagi mushriklar avvalgi mushriklardan ko'ra shirki qo'polroq deyapti shirki yana ham kattaroq oldingilarda shirki kichikroq shirki bo'lib qoladi agar ta'bir joiz bo'lsa. Chunki deydi, avvalgilar yushlikuna firroho va yuxlisuna fi shidda. Ular kenglikda Allohga shirk keltirishar ekan. Lekin qachoniki bir g'am g'ussaga tushib qolgan vaqtda yakka Allohga xolis ibodat qilishar ekan. Bu haqida oyat borki, fa idza rakibu fil fulki دعوا الله مخلصين له الدين najjahum نجاهم إلى البر إذا هم har qachonki ular kemaga mingan vaqtlarida e, kemaga minganda uzildi sabablar, asboblar ketdi, butlari qoldi vatanida. Makka mushriklari kemaga chiqqan vaqtda nima qilishar ekan? Yakka Allohga dinni xolis qilgan holatda yakka o'ziga ibodat qilishar ekanda, yakka o'ziga duo qilar ekan. Allohim sendan o'zga hech kimim yo'q deb faqat Alloh, Alloh bo'qalar ekan. Allohgagina ibodat qilar ekan. Falamanajjahum ularni endi qutqargach Alloh taolo deyapti. quruqlikka qutqargach, izahum mushrikun. Panogoh ular yana shirklarni boshlashadi, deyapti. Ya'ni g'am g'ussada Alloh dedi-da, dengizdan qutqarilgandan keyin kenglikda yana shirk keltirishni boshladi. Lekin deydi, bizi davrimizdagilar deydi, ana shu qiyinchilik vaqtida ham Allohdan boshqa ibodat qilib turaveradi. kelmasda ham ana shu shirkini keltiradi. Samolyot uchib ketsa ham nima qiladi? Shirkini keltiraveradi. O'sha pirini eslab turaveradi yoki bir boshqa nimasini eslab turaveradi. Allohdan boshqaga ibodat qilib turaveradi, deyapti. Qatdan hozirgilarda shirki shunaqada. ayniqsa Qirg'izistonga o'xshagan qoloq mamlakatlarda samolyotda Allohni zikr qilganchalik chiqaverdi, zikr qilmasangiz kerak. Uch ketasiz. Shunaqa eski nimasi bor, subhanalloh. Va sallallohu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam.